مثل المؤمن كمثل خامة الروع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz müminler, okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle kurtulacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak. Yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin taze ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır. Fakat mümin yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir ancak yıkılmaz. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kitabına göre insanın yaratılış gayesi, varoluş sebeplerinden birisi yeryüzünde imtihan olmaktır. Buna göre bu dünya bir imtihan yeridir. Ölüm ve hayat hangimizin daha güzel davranışlar sergileyeceğini sınamak için Rabbimiz tarafından yaratılmıştır. Ömür dediğimiz sermaye, hayat dediğimiz zaman dilimi imtihan için tanınan süreden ibarettir. İnsana verilen her türlü nimet, mal, mülk, evlat, makam, mevki birer imtihan vesilesidir. Aynı şekilde insanın karşısına çıkan her türlü sıkıntı, zorluk, acı ve musibet birer imtihan vesilesidir. Ve bunun herhangi bir istisnası da yoktur. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz en çok sevdiği kullarını en büyük musibetlerle imtihan etmiştir. Bu sebeple geçmişte en büyük sıkıntılarla imtihan edilen kişiler onun en çok sevdiği kulları olan peygamberler olmuştur. Zira Rabbimiz dostluğuna talip kullarını böyle çetin imtihanlara tabi tutar. Hz. Adem ebedilik arzusuyla sınanmıştır. Ölümsüz olma isteği Hz. Adem'in imtihanıdır. Hz. İbrahim Hazreti İsmail ile sınanmıştır. Evlat sevgisi Hazreti İbrahim'in imtihanıdır. Hazreti İsmail canıyla imtihan edilmiştir. Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'la sınanmıştır. Hazreti Yusuf Züleyha ile imtihan edilmiştir. Hazreti Eyyub taşları çatlatan bir sabır imtihanından geçmiştir. Teslimiyetin, sabrın, cesaretin, iffetin, Rabbimize karşı samimiyetin timsali olan peygamberler, kulluk sınavının en güzel örnekleriyle imtihan olmuşlar ve bu şekilde en güzel örnekleriyle karşımızda durmaktadırlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise imtihanın her çeşidiyle sınanmıştır. O imtihanın ne demek olduğunu bir beşerin tek başına musibetlerle nasıl mücadele edeceğini, edebileceğini örnek hayatıyla bizlere göstermiştir. Onun imtihanı Mekke'de bir yetim olarak peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde duraklarından muhataplarına rahmet dileyen dualar dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında mübarek ellerini Rabbine açarak Allah'ım şu bir avuç İslam toplumunu helak edersen korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak diye seslenmesiydi onun imtihanı. Açlık, yokluk, ihanet ve iftiralar belli büken taşımakta zorlandığı ağır yükler neredeyse kendisini helak etmesine sebep olacak hassasiyetler, nice mihnet ve külfetler her birinin omzundaydı. Ancak o her belanın nimet nimetin bir bela olduğunun bilincinde olarak varlıkta da, yoklukta da, sevinçte de, hüzünde de hep Rabbinin yanındaydı. Ve yanında olmayı bizlere öğretti. Aziz müminler, peki onun ümmeti olan bizler, biz ahır zaman Müslümanlarının imtihanları neler? Bizim imtihanımız Miraç günü Ebu Bekir olabilmekte gizli. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıdk ile bağlanmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizdeki sarp yokuşlarımızı aşabilmekte gizli. Yetimi gözetip yoksulu doyurmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız vermeyen ellerimiz, bizim imtihanımız, kaçmayan uykularımız, bizim imtihanımız, sevmeyen yüreklerimiz, konuşmayan dillerimiz, bizim imtihanımız, varamadığımız secdeler, tutamadığımız oruçlar, bizim imtihanımız, malımızdan geçip de veremediğimiz zekatlar, sadakalar, Bizim imtihanımız, bencilliklerimiz, hırslarımız, ihtiraslarımız, bizim imtihanımız içerisine düşüp de her türlü çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret kuyuları. Aziz müminler, şunu bilmeliyiz ki Rabbimiz bütün kullarını kendisine azap etmek için değil, ancak arınmaları için imtihan eder. Müminin görevi varlıkta şaşırmamak, yoklukta isyan etmemektir. Müminin görevi nimetlere şükretmek, musibetlere sabretmektir. Marifet acıyı bal eylemede, belayı lütuf bilmededir. Marifet kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilme olgunluğunu gösterebilmektedir. Bu mübarek günde, şu mübarek mekanda tüm bu itibarlardan, iptilalardan, imtihanlardan Rabbimize sığınıyoruz. Bizleri aşamadığımız hak yokuşlarından, çıkamadığımız kuyulardan, zindanlardan çıkar aydınlığa kavuştur ya Rabbi. Bizleri alevlerden, yangınlardan, tufanlardan muhafaza eyle. Nefislerimizi sen koru ya Rabbi. İmtihanlarımızı verip huzuruna hayırlı amellerle yüzümüzün akıyla çıkmayı nasip eyle ya Rabbi.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 bütün Müslümanları bağışla. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi görülür görünmez belalardan, sıkıntılardan, düşmanlıklardan emin eyle. Birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, ezanımıza, Kur'an'ımıza kasteden eden iç ve dış düşmanları kahru perişan eyle. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, ve dualarımızı kabul edensin. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagh ya'izukum leallekum tezekkerun. Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, azgınlıktan, haddi aşmaktan men eder. Allah düşünüp ibret alasınız diye bu şekilde sizlere öğüt verir. Allah'a emanet Allah.